polujo donas bonan exemplon. La ionia numero de la revuo Monato en 2012 alportis atentindan articolon pri kiu indas pensi kaj komenti. Gia titolo estas Poloi malfermas heimoin kaj koroin. Kaj la autoro estas David Kozup, lau informe studento de juro cae activulo en la asocio de scoltismo pola. Ciam la scandala abomena milito inter Rusuio cae Ucrainuio iam de monatoi turmentas la conscienzon de la tuta homaro, estas refreshigo en la animoi legi pri la sinteno de poloi relate la Ucrainain rifugintoen. Indas el starigi en la monato, ciam oni attentigas pri la monda tago de rifugintoi, i la dudeca de junio, che la poloi donas alla mondo belan exemplon. En poluion iam rifugis pli ol du milionoi da Ucrainoi. Ec de la unua tago de la milito, la pola registaro diplomatie protestis cae alprenis firman contra militan sintenon. Cae oni tui comensis tie activan helpadon alla Ucrainae naibaroi. La autoro emfasas che quancam la historio inter la naibarae poloi cae Ucrainoi ne ciam estis facila, tamen ili estas slavoi culture kai lingve similai tu i agado por helpi ucrainuion parochoi scoltoi cluboi associoi organizajoi activuloi famuloi unuopuloi, puloi ciui helpis nun funcias generala cunlaborado. laborado oni organizis taugan acceptadon de la da rifugintoi en grandai accepteioi. Homoi cun perspectivoi por nova vivo en la frata lando, aliai homoi tutte sem perspectivae, besonantai cia spezan helpon, sem personae conatoi en la nova lando. Multae polae civitanoi pretis accepti ilin heime, cae oni crome organizis logeioin en lerneioi, studentei logeioi, hoteloi, conferenceioi, cae riposo centroi. Ocasis lingva problemo, sed ne grava pro la facto che la lingvoi estas parenzai. Et la internae politicae conflictoi in poluio mildigis favore alla prioritato helpi la rifugintoin cae la suferantan naibaran landon. Grandega plimulto en la pola parlamento voce donis por la registara legio pri helpado al civitanoi el Ucrainoio. Cetiu legio donas al ili multain raitoin, interalie aliron al san servoi cae socialan mon helpon. Por esperantistoi, neeviteble signifo plene estas que tiu fenomeno ocasas en poluio. Nepre alvenas en nian menson la figuro de Zamenhof. En la jaro 1907, en Londono, en unu plia parolado, li diris Longe dauros ancorau mal luma nocto sur la tero, sed ne eterne gitauros. La homoi cesos esti lupoi unui contra aliei. An statau constante batali inter si, el sciri la patruion unui alla aliei, per forte altrudi al si reciproche sien lingvoin cae moroin, ili vivos inter si pace cae frate, en plena interconsento ili cun laboros. Gratulon alla pola popolo, quiu instruas alla mondo homezon.